Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 4th May 2018 from cchits.net. Today's show features Rocksteer by Coffee. хочу стать рок-звездой Но моя жизнь тянет назад со словами «постой» Я простой человек, но хочу быть сложным Буду как Ди Каприо и получу свой Оскар я хочу стать рок-звездой, но моя жизнь тянет назад со словами «постой» Я простой человек, но хочу быть сложным Буду как Ди Каприо и получу свой Оскар Я наблюдаю за этим мирком и мне вечно кажется, что с ним что-то не то кувырком И я делаю сальто назад, но всегда что-то мешает И всегда что-то не так, Вот WhatsApp Моя жизнь это постановка, как Dragon No Limit Все так смешно и просто, летит набросок Хочу писать песни и прозу, хоть не видеоблогер, но делаю свой космос Эй, моя жизнь это Навальный, знаешь, дядя Тут не пахнет даже провалом Я не фанат Трампа, но все будет по плану Меня подпишет газ, со скрипом покурим бланты Эй хотел быть как группа грибы Но, но между нами только тает лед Эй, я патимейкер для своей души Но ну а твоя проблема нас вовсе так не еб... Я хочу стать рок-звездой, но моя жизнь тянет назад со словами «постой» Я простой человек, но хочу быть сложным, буду как Ди Каприо и получу свой Оскар я хочу стать рок-звездой, но моя жизнь тянет назад со словами «постой» Я простой человек, но хочу быть сложным Буду как Ди Каприо и получу свой Оскар Скачал игруху про покемонов Но смысл этой игрухи я так и не понял Хотел как Шнуров хайпить на лабутенах Но меня слушают соседи на стареньких кедах Эй, и все хотят так прорваться на Версус М-м, хм, Но место встречи на слово Хабаровск Эй, отправить бы уже Окси на пенсию Перевернули бы игру и наступила радость Эй, хочу менять доллары в рубли Но пока не помню курс условных единиц Эй, можно уехать в отдых на Бали Но пока не выберусь за пределы той страны Эй, это так со стороны забавно Когда ты делаешь одно, но меняются планы Я надоем, будто Шурыгина с первым каналом Но у меня всегда на донышке, так что нормально Я хочу стать рок-звездой Но моя жизнь тянет назад за словами постой Я простой человек, но хочу быть сложным Буду хочу стать друг звездой Но моя жизнь тянет назад со словами постой Я простой человек, но хочу быть сложным Буду как Ди Каприо и получу свой Оскар That was Rockstar by Coffee Bit was a Creative Commons by attribution. Share Alike licensed track. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net slash daily slash 2018 0504. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week weekly show which is available from cchits.net slash weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net slash theme.